Beharretan diren errefusiatuak badira gure inguruan eskualegian, Horroitzen gira dela urte bat baigurin, mutxo bat errezibitua izan zela, geroztik beste toki batzuetan ere izan dira alako esperientzia baikorrak ere. Endaian, getarin eta hor egun hauetan ere abiatzen da urunan. Irakeko familia giristino bat errezibitzen du egun hauetan urunako anaiak izeneko elkarteak. Elkarte hortakoa da Jaki Artola, Esplikatu dauko familie hori behartua izan dela IES egiti jairaketik, da esekoen errepresioari IES egiteko. Amarkideko familia oso bat errezebitzen ari dira, lehenak errezebitzen hasiak dira asteuntan berian. Jaki hartola. Miko etorri dira, niongero beste zazpi bat dira, zen eta amaretatik uh, eh, eh, bat sortu da uh, neskatiki bat abenduaren uh, aldean. Torduan, orai amekai ameka dire denetarat. Ado, seta horion dena, gin dira urruñata? Nun ere sebitzen bada apartamendu bat? Torduan, eh, mo momentuan uh, urruñan ez dugu atseman onikan uh, eh, etxerik edo ez apartamendurik, baina xantza uh, izan dugu uh, lagun batek uh, doni banen utzinau apartamentu bat, uh, zerbait uh, definitibo atseman artean eta etxen hartzen ditut uh, azkeneko bigazteak beren aurinioakin zerbait arte. Uri zure etxean, azkenak? Bai, bai, azkenak bere etxean, bai. Ados, bada elkarta sumbat ordeon muntatzen dena hor urgunean, elkarte hortan bildu azizte zonbaita? Bai, bildu gira, e, eh, diru eman gaituzte iru edo familiak, eta gero horren gain beste ogoi batek beren laguntza ere ematen dute. Laroita, haintxu eun jende gira, eun jende edo, ba, eun jende ba gira batzuk familia edo matrimonio e, bera be, bezala eman dute dirua. E, eun bat jende bagira eh, bilduak, eh, familia horredi, bueno, behar duna atxemateko, e, francesa erakosteko, merkatu aurrak telemateko, goizero, eta ratxero etxerat berri telemateko, memoetan ez bituta autorik. Hora, movimendu oso polita bildu da, eta erren zaitu, pixkat uh, eh, emozinua sartu zaitzen, eta ikusi dut eh, jendea ahunt uh, eh, idikitzen dula bihotza, Eh, beharrezkoenak eh, ikusten de, ditutelarik. Bestalde, baigorin horretzen gira dola urte bat, berroita sortzi etorkin errezebituak izan zirela. Horiek herri ezberdinetatik etorriak ziren, horre esperientzia biziki baikora izan zen, jende mutxo azkar bat bildu baitzen horien inguruan, ba frantzesa erakusteko, animazioan hartzeko, edo aterbea elkartekoen laguntzarekin, desmartza administratiboak segurtatzeko. Berroita sortzi emigrante huriek berriz joan dira, tokies berdinetat, bainan Aremanak atxiki dituztela huriekin, errandauko Bernadette Muskez, bai horreko autetxi eta laguntzailean elkartekoak. Oui, tout à fait, on a des nouvelles, euh, surtout... Euh, bai, bai, berriak baditugu, badira konpien eskualdian direnak, aski urgun dira horiek, baina nala ere, bat edo bi itzutzen dira zonbait aldiz. Ce depo euh, du par, de par la proximité, revienne plus souvent. Pauen euh, direnak aldiz, erregularki hor dira, harreman euh, azkarrak sortu dituzte laguntzaileekin, eta ardura hor dira, batzue acheter acheter en Il y en a certains, ils sont là tous les week-ends. Biziki baikorki bizi izan den esperientzia hortaz filma bat ere egina du Alen Benesti tarbeko median elkartekoak. Dokumental bat da, oita seileko laguntzaile eta migranteekin hartutakoak, filma biziki onki garri bat, filosofia argi batekin egina dena. Bernadette Musquez. C'est l'ouverture aux autres, il faut ne pas avoir peur, euh, voilà. Son objectif est pédagogique, hein, pour essayer d'annihiler les, les, peurs qui se font jour lorsqu'on traite ce, ce problème. Filma hori komerzializatu hainzi, lehen aldiko zerakutsia izain da bai horriko biletxia gelan, ortsira ahatsaldeko eta erritar eta interesatuak diren guzieri idekia da, ondotik, solastatzen alko da ere, partaidekin.